Terror dos bailes, terror dos bailes, terror dos bailes, terror dos bailes, terror dos bailes. Toma, toma, toma, toma, toma, só botada, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta Nessa boca Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não compra nada. Dá uma sentada que passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não compra nada. Dá uma sentada Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Terror dos bailes. Toma, toma, toma, toma, toma, sabotada, botada, catucada violenta. Nessa foguenta, catucada violenta. Nessa bobita catucada violenta Nessa bobita cada violenta Nessa bobita catucada violenta Nessa bobita catucada violenta Nessa bobita Pedi pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não compra nada. Dá uma sentada e passa. Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada de graça, safada. Se tiver muito estressada, por favor não compra nada. Dá uma sentada e passa. Tetere, tetere, tetere. tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere, tetere